Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. A Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia, <clears throat> perdó, de la 97.7 ràdio, eh, amb Salva Folgado en la redacció, amb el seu treball, i el Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant de la 97.7 ràdio, en eh, la FM, per l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio, i en la nostra web la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit amb la pregunta que estem fent-vos el dia d'avui és amb totes les possibilitats obertes penseu que el València serà tercer quart o quint? És la pregunta que vos estem fent en la nit d'avui. Evidentment, venia uno a ir de Madrid tranquil·lament, desprada nit, eh, sentint el Salta Sevilla en Balaïdos i certament i empat aconseguit ahir pel Celta davant el conjunt del Sevilla converteix en or pur el punt que el València va traure el dissabte a l'estadi Santiago Bernabéu. Un punt que, eh, si més no, podies haver sigut eh, molt més, de no ser perquè el Bernabéu empenta molt, i quan dic empenta no vull dir que el València es vinguera avall, que serà una, una de les parts eh, de la tortura del dia d'avui. Si més no, l'entorn del madridisme <laughs> fa que qualsevol acabi doblegant el genoll. I la meva teoria, exposada en la columna que el mateix diumenge escrivia en Superdeporte, i lògicament també eh, durant la retransmissió del partit, és que n'hi ha un arbitratge fins al 0-2, i a partir del 0-2 canvia el sentit de l'arbitratge. Encara que el Bernabéu, que no està acostumat a que equips planten cara allà, pues eh, va protestar-ho absolutament tot. Però la realitat és que, per molt que el deservellat de Pepe diga que per a què li ha donat Déu un cos si no pot eh, fer faltes, a Pepe hi hauria que eh, dir-li que, en tot cas, eh, per molt que Nostre Senyor hagi sigut generós en la seva persona amb el múscul, que no amb el cervell, la realitat és que el límit el marca el reglament, per molt de cos que Nostre Senyor li hagi donat al defensa eh, luso-brasiler del Real Madrid. A hores d'ara, ja falta de dos jornades per acabar-se la Lliga, que encara no sabem si se van a jugar, encara que els mentideros futbolístics en Madrid diuen que sí, que el govern li ha, pregat, li ha, pe, ha pegat tal apretó a Miguel Cardenal que va a instar-lo a que solucione el desaguisat que ha muntat, deia, amb dues jornades encara per disputar-se, la realitat és que el València té molt assegurada, o quasi molt assegurada, la tercera plaça, la quarta plaça, perdó, que mira <laughs> i fa càbales, i ara les traurem per la tercera, però que encara no assegurada ni la tercera ni la quarta, això és la realitat. Així que anem a prestar-se a viure unes dues últimes jornades de Lliga emocionants, interessants, pel que fa al València Club de Futbol i, per tant, hi ha que mirar també el calendari directe i el calendari indirecte. I se preguntareu, què collons és el calendari indirecte? Doncs pues ja que veure què tenen per davant els equips que han d'enfrontar-se al València, al Sevilla i a l'Atlético per a veure <laughs> si arriben a les últimes jornades amb coses en joc. Per exemple, el València ha de jugar els dos últims partits contra el Celta, que juga la possibilitat de ser setè en Lliga, i per tant, de si i el Bau no li guanya el Barça a la final de Copa, poder entrar en Europa League, i contra l'Almeria, l'última jornada, que a hores d'ara i hi haurà que veure també què passa amb els tres punts famosos de l'Almeria que el TAS que determinar però que de qualsevol manera dia l'Almeria molt probablement va estar jugant-se el descens quan el València vaja a jugar-se, no sabem encara, si a tercera, a la quarta o la quinta. <coughs> si el València guanya en, el diumenge en Mestalla, si se juga la jornada al Celta, el València serà segur quart i estarà jugant-se l'Almeria a tercera passada, eludir la prèvia. Bueno, pues amb tot això, <coughs> sembla que eh, tindrà que eh, lidiar el València que és cert que feia temps que no arribava pràcticament a última jornada amb coses importants en joc. Si més no, fa dos anys, l'any de Valverde, el fet de poder entrar en la Champions. Jo crec que a l'última jornada el València va arribar amb la Champions assegurada, perquè em dóna la impressió, més enllà que el València li pugui guanyar al Celta, tinc una mena de percepció que el Sevilla no va guanyar tampoc el, el diumenge que ve. És una percepció que igual me la menge, però crec que de qualsevol manera la València va complir la seva part del contracte i va poder guanyar el diumenge al Celta, amb el qual la, la quarta plaça ja serà matemàticament per al conjunt de Mestalla. Bueno, pues, eh, 11 i 36. Amb tot això i ha moltes coses més hem de parlar de situacions, de calendari, de noms propis, de la vaga de la Lliga. Po, tenim un munt de temes que comentar-vos esta nit, si es quedeu amb nosaltres, així a Esports 97 nit, que com sempre arranca, fica el seu punt de partida, repassa l'actualitat del dia en 5 fotos. La quarta plaça molt més a prop després de l'empat del Celta davant el Sevilla i el del València al Bernabéu. El quart lloc està molt més a la mà del València. Tot i això, Dani Parejo continua pensant que Se Escapar en el Bernabéu dos puntos. Contentos, creo que el equipo estuvo francamente bien, se puso con ventaja en el marcador, supo jugar, supo madurar, ellos están jugando la Liga, nosotros la Champions, pues bueno, al final, eh, más que un punto, casi como se dio el partido prácticamente con la imagen y todo, hemos perdido dos. A cuatro de la tercera plaza y a tres del quinto, El Valencia entra en el top decisiu del campeonato amb opciones de tercer pero se sense en cara el cuarto asegurado. En principio ni a vaga. La Liga se muestra reacia a negociar la mafia y Federación de mayo la un TV de conciliación y el dimecres audiencia dirá si suspèn cautelarment la vaga a instancias de la Lliga. Tebas, tan conciliador como siempre. Pero no estamos dispuestos a hablar de cuestiones del Real Decreto de los Derechos Audiovisuales si no es en este ámbito de, de los convenios que tenemos. Y que nada más, y son los acuerdos que tenemos, y ninguno más. Matemáticamente no, pero amb l'extraordinari empat empata davant de l'Aleti de Madrid el Llevant la salvación casi tancada Toño, diu que falta rematarla Sí, la verdad que con el punto de ayer, pues viendo también que otros equipos no han sumado y que falta eh, uno por jugar, pues la verdad que es positivo y ahora mismo pues estamos en una muy buena situación y solo falta pues rematarlo, como tú dices. Guanyar al Bilbao per dos puntos, eso es el que le falta a Valencia Básquet per abastar la cuarta plaza del campeonato després de la bona victòria d'ahir a Tenerife. Les 11 de la nit i 39 minuts, Esports 97 nit, que fa una lleugera pausa, ràpidament prenem aire i tornem per a parlar de moltes coses en este arranque de setmana i sa quarta plaça que amb la victòria el diumenge del València davant el Celta serà matemàticament una realitat. Tot això i moltes coses més fins a la de la matinada, així a Esports 97. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El exprimidor profesional en casa con Levante, el mercantil valenciano. Citro Twin, un exprimidor con doble cabezal y cuchilla de corte incorporada con el que podrá hacer de forma rápida, fácil y limpia su zumo de naranja cada día. Por solo 21,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 17 de mayo, la cartilla de Citro Twin, el turbo exprimidor. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. Si te agrada el sport, esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit 41 minutos. El salta de Vigo tiro tira una de al y y en Orpur. L'empat que els de Nuno Espíritu Santo tragueren al Santiago Bernabéu. Un empat que certament, tot i ser un empat en el Bernabéu, que no és massa fàcil, eh, encara que el Barça ja du 4 anys consecutius empatant en l'estadi madridista, però la realitat és que el València Club de Futbol té la sensació, ja després direm parejo, d'haver deixat escapar dos punts. Perquè l'espenta del Bernabéu, amb aspectes futbolístics i extrafutbolístics, era, era molta, era excessiva i Clos Gómez va canviar el sentit de l'arbitratge del 0-0 al 0-2 hi ha un arbitratge i a partir del 0-2, a partir del minut 25 hi ha un altre arbitratge absolutament diferent en el qual Arbeloa no veu una segona groga claríssima en el qual l'arbitre no veu una clara agressió de Sergio Ramos en el qual eh, l'arbitre no veu una clara agressió eh, entrada de roja directa de Pepe sobre Piatti, bueno, pues amb tot això, lògicament, a poc a poc el Madrid anà empentant de tal manera que, per exemple, el 1-2 eh, primer ve d'un valor que eh, salva, no sé si James o Chicharito en línia de fons que ja havia eixit i després eh, en una espenta claríssima a Barragán que no xulo d'àrbitre i que a partir d'ahí comença la remuntada del Real Madrid. Però el València torna a competir, torna a donar la cara, torna a ser l'equip valent eh, que li agrada als seus aficionats, a tindre personalitat i a traure un punt del eh, Bernabéu, un punt que s'ha Folgado, que tal? Molt bona nit. Hola, Manolo. Bueno, pues tenint en compte ahir el que va fer el Celta de Vigo davant del Sevilla, i aquest punt que ja era bo de per se, sempre és bon batallar en el Bernabéu, el Celta el converteix en Orpur. Sí, ho acabes de comentar, Manolo, el, el punt del, del Bernabéu, evidentment empatar en el Bernabéu davant el, davant el Real Madrid és un marcador que eh, probablement per a determinats equips eh, se signi abans de la disputa del, del partit, probablement si el València li hagueren dit que podia empatar en el Bernabéu, pues, eh, ho haguera acceptat, però a partir d'ahí, conforme se desenrolla el partit, mm, els futbolistes, ho acabes de comentar, ja en parejo, se n'anaren amb cert sabor eh, agredós del Bernabéu perquè eh, havien estat a punt d'obtindre una victòria mm -hmm. en eixa canxa. El que passa, Manuel, és que també ho contarem al llarg de la retransmissió i se punt podria, podria tindre més valua en funció de lo que a primer diumenge pel matí l'Aleti de Madrid i posteriorment diumenge de l'esperada el, el Sevilla davant del Celta de Vigo a la fi van acompanyar de tors eh, marcadors i este punt té més valua a efectes de la, de la classificació, però sí que és cert que des d'un punt d'exigència, de, i encara que és cert també que el València va tindre certa dosi de fortuna en, en la primera part, bé, pues, eh, una volta te'n vas al descans amb el, amb el 0-2, eh, amb el penal que en el descompte para, para Alves, acabar el partit sent arraconat pel, pel Madrid i escapant-se de la, la victòria pues, a molts futbolistes i a bona part dels aficionats no els va sentar gens bé però és cert que a efectes de classificació Manolo és un tresor després dels marcadors de la, de la jornada i que el València mm, si guanya este proper cap de setmana en Mestalla al Celta de Vigo ja té garantida presència en la Lliga de Campions, independentment de lo que faça en l'última jornada de Lliga davant, eh, davant l'Almeria. Eh, eh, l'última jornada, si se juga. Si se juga. <laughs> Però bueno, jo crec que se jugarà. Eh, la eh, penúltima i l'última. I deia, hem de parlar del calendari directe i de l'indirecte. I, i, I la gent, eh, per a qui no m'ha sentit la introducció, i què no és l'indirecte? L'indirecte és repassar també que està en joc <clears throat> en els equips que han d'enfrontar-se al València i al Sevilla de l'Atlético, tant en la penúltima com en l'última jornada. Vull dir, què té que fer el Granada, que s'enfronta a de Madrid l'última jornada, o com està Granada, com està eh, el Màlaga, que s'enfronta al Sevilla en l'última jornada i que té en joc. Per tant, en aquesta jornada 37 de Lliga, si es juga diumenge a les 7, tota unificada, més enllà del València-Celta, del Sevilla-Almeria i del Atleti-Madrid-Barça, hi ha que pendents del Real Societat-Granada. Per què? Perquè Granada és l'últim rival de l'Atlético de Madrid en el Calderón. I el Granada està jugant-se folgado a la permanència, tot i que amb Sandoval duen ja dos victòries, però el Granada està en lloc de descens, això sí, en possibilitat d'eixir i jugar-se a la permanència. Sí, però igualat a punts amb Deportivo, amb 31, mm -hmm. amb 31 punts i també amb, amb l'Eibar. Hi ha que veure què fa el Màlaga. Per què? Perquè Màlaga és l'últim rival del Sevilla. El Màlaga juga esta setmana contra el Villarreal, el Madrigal, i a hores d'ara Folgado encara està jugant-se la setena plaça a més, hi ha un duel directe, Villarreal-Màlaga. Villarreal és sest en la classificació, 57 punts, Manolo. Setè el Màlaga, darrere del Villarreal, a 7 punts. Si li guanyara este cap de setmana el Màlaga, se col·locaria a, a 4 punts, però no li seria encara suficient al Màlaga, Manolo, uh mhm. -huh. per abastar en la classificació al, al Villarreal. En efecte, però sí que hi ha que dir que deixa final de Copa passa l'Atleti Bilbao, sempre i quan l'Atleti no guanya, la setena plaça dona... I això és la lluita que manté Màlaga, Màlaga amb l'Atleti Club de Bilbao i amb l'Espanyol de Barcelona. Correcte. I, eh, a més a més, hi ha que estar pendents de l'Almeria, que juga este cap de setmana contra el Sevilla, rival directe, i en la última contra el València. Ara mateix l'Almeria és 16 en la taula classificatòria. 32 punts. 32 punts. Només un punt per damunt del descens. Ojo, i això 32 contemplen els tres que el dia 20 ha de dictaminar el TAS? Ara mateix, a sí. 32 no, no està el descompte. O sigui que podria arribar a 35, sí. ara mateix. No, no, no està el descompte. No està el descompte. Està la puntuació o sigui que està amb aquests 3 punts. Sí. Val. Per tant, eh, el València va probablement arribar a l'Almeria en l'última jornada amb l'Almeria Folgado jugant-se la vida de la permanència en primera divisió. Sí, la lectura, veurem què és el que fa este cap de, de setmana a l'Almeria, però és cert que és un equip que, independentment del que o probablement no li lleven els tres punts, però encara que no li lleven, l'equip encara no està salvat, no té la, la categoria garantida per a la pròxima temporada. La part important és per al Llevant, després la repassarem, però el Llevant no ho té matemàticament, però ara mateix estic mirant per damunt damunt, Almeria, Deportivo i Granada haurien de sumar-ho tot i el Llevant, i el llevant res. Sí, dona compte Els tres que... haurien de sumar tot, clar. i el llevant res. El llevant, eh, encara que no sumarà ja cap punt, si li acompanyen la resta de marcadors, podria estar salvat. Perfectament. Sí, sí, sí, sí perfectament. I això que el llevant va a, a, a canxes directes en algun cas, com el, com el Deportivo de la Coruña o com l'Elx en l'última jornada, mm. que l'Elx ja està salvat. Eh? Dit això, anem a sentir Dani Parejo Salva, que en el dia d'avui parlava de... Bueno, eh, ...las lecturas que se extraúen en el vestidor ...después del empate en el Bernabéu. Parejo digo que futbolista futbolistes, Manolo, a la fi o han de traure una lectura positiva independientemente de que ser... que a última hora se les va escapar la victoria. Contentos, creo que el equipo estuvo francamente bien, se puso con ventaja en el marcador, supo jugar, supo madurar, ellos están jugando la Liga, nosotros la Champions, pues bueno, al final, eh, más que un punto, casi como se dio el partido prácticamente con la imagen y todo, hemos perdido dos. Pero bueno, creo que nos vamos contentos. Eh, agradecer a la gente que estuvo en el Bernabéu, muchísimos aficionados. Eh, y nada, es un placer, pues bueno, siempre estar fuera de casa, tener tanta gente apoyando. Parejo, que también va a destacar Manolo el que va ocórrer este caso de semana, que es el matiz que en las últimas cuatro temporadas, El Valencia está puntuando últimamente en el Bernabéu. Últimamente se nos da bien, los últimos años estamos empatando, este año se han empatado un poco antes, el año pasado en el 93, y creo que la imagen del equipo fue increíble, eh, dándolo todo, dejándose todo, en el, todo en el campo. Y ahora creo que pues bueno, hay que hacer un poco un llamamiento a, la afición. Eh, último partido en casa, eh, son tres puntos importantísimos para nosotros, para nuestro objetivo, y yo creo simplemente decirles que se comporten como hasta, como hasta ahora porque está siendo de 10. Parejo, que a mes, Manolo, ha referencia a lo que li Poto corre al Valencia este cap de semana a Mestalla. Si li guanya al Celta de Vigo, ya tendrá matemáticamente la Liga de Campeones en la buchaca. Yo creo que va a ser una fiesta. Eh, para nosotros son más que tres puntos. Sería ya prácticamente casi, pues bueno, tener ahí muy cerquita el, el objetivo de entrar a la Liga de Campeones. Y nada, eh, simplemente la afición que siga haciendo lo que está haciendo, eh, que nos siga ayudando como, como lo está haciendo, porque, porque es increíble. Afición increíble, Manolo, y Parejo, que ha destacado lo matiz que destaca Nuno, que el equipo es jove, pero que está demostrante madureza, al igual que solideza, en esta temporada. Bueno, la verdad es que contentos por eso, somos muy jóvenes, somos un bloque que bueno que tiene mucha ambición, eh, muchas ganas, cada partido lo da todo y bueno, pues hemos jugado grandes partidos en el Bernabéu, en el Camp no hemos conseguido una victoria, pero creo que la imagen es increíble. Todo el mundo pensaba que a lo mejor por, esa juventud el, el, equipo no iba a llegar a lo mejor o le iba a poder un poco la presión y, para nada se está viendo esto. Creo que el equipo es muy maduro, eh, está sabiendo jugar cada partido, está sabiendo aguantar mucho la presión, que es mucha en estas alturas de la competición. Y nada, chapó para todos. per a tots diu eh, Dani Parejo. Qui no està deixant la temporada de Chapó, Folgado ni molt menys, és a Fede Cartavia en Córdoba, eh? <clears throat> Sí, no, va, i mira que va arrencar eh, bé el futbolista que pues, eh, en un determinat tram de temporada va ser de lo millor de lo més destacat que mostrava el, el Córdoba, però conforme se li va complicar la, se li va complicar la situació al Córdoba, d'alguna forma també pues, se li ha complicat la, la vida no? a, a, a, fer de, a fer de Cartàvia, que té un temperament que així ja, ja el coneixíem i que mentre el no... expulsat. Mentre no dome i se eh, temperament, pues un futbolista que tindrà problemes no de futbol, però sí de, de caps i de coco. Sí, evidentment que sí. Parlem amb el company de CórdobaDeporte.com, David Jurado, en Córdoba. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, el sábado fue expulsado eh, en ciertas actitudes que desgraciadamente no son desconocidas en Valencia y hoy te leía cómo eh, la afición ha tenido palabras bastante desagradables para el plantel y fundamentalmente para él uno de ellos. Sí, la verdad que mm, hoy eh, el Coro de Fútbol tenía bien abrir los entrenamientos casi un casi 100 días después, un poco para poner el pie de los caballos a los, a los jugadores y traer un poco la, tensión y atención que hay contra la mala gestión de temporada, ¿no? Y que la tomaban primero la Confe de Cartavia y porque y, no paraban de cantar Fede, Cartaya de Valencia, Cartaya de Valencia. Cuando se dieron cuenta que no estaba, pues ya la tomaron con otros, ¿no? Que, hay larga lista. Pero la cuestión es que mm, la verdad que lo de Fede es un poco explicable en el sentido de por qué no está en Valencia o por qué se le buscó un equipo para que madurara. Y os puedo asegurar, desgraciadamente, que si ese era el objetivo, no, lo se ha conseguido, sino todo lo contrario. Oye, eh, exactamente la gente, el aficionado de a pie, eh, que al fin y al cabo es, la voz de lo que pasa en un equipo mm. más o menos, eh, le guste o no a, los medios oficiales, ¿qué le achaca a Fede Cartavia? ¿De qué se le acusa a Fede Cartavia? Principalmente de actitud, no, no, de la falta de actitud, de, de, de irse a los partidos, de querer un balón para él y que de sus diez compañeros tengan otro y, luego pues no tener detalles de, llegar a la afición, ¿no? En la que está esta temporada y la que lo tomaba como la estrella mediática que tenía que guiar a este Córdoba. Como bien habéis dicho en la introducción, pues lo hizo bien a principio de temporada, metió sus golitos, tiraba un poco del carro, pero hubo un momento en el que se fue de él y eso que, llegó Yuki, ¿no? Que fue su, digamos... Su mentor en Valencia. Su mentor a través de esa leyenda que existe con el hijo de Miroslav Yuki, de que coincidieron en categoría inferior los dos y bueno, pues se fue yendo, se fue yendo. Hubo momentos en los que trabajaba muy bien, eh, cosa difícil en Fede Cartavia, que se entregue, que, que, corra para atrás, pero mm, tenía diversos piques con, la, con los aficionados y por uno por aquí un insulto, él no lo recepcionaba bien y eso, eso estalló en el partido de la Rosaleda en Málaga en el que cuando calentaba de la banda, pues mm, tuvo un afer con, con los aficionados de, Córdoba que fueron a la Rosaleda y a partir de ahí se ha ido rompiendo más la, relación y sinceramente a Fede Cartaya no lo pueden ver en Córdoba el cordobesismo. <laughs> y que conste, mm. es un jugador jugadorazo a nivel, a nivel técnico, pero creo que le va a costar mucho llegar. Tiene que cambiar mucho tiene que foguearse en otros equipos y que se dé cuenta lo, que puede tener capacidad y, y, hablar de un deporte que es grupal, que se llama equipo. Y luego eso, lo habéis dicho vosotros, que, tiene un carácter indomable. El, otro día se autoexpulsó claramente en Granada, entre otras cosas para quitarse del medio y no estar en el último partido de, la temporada del próximo domingo contra el Rayo. La diferencia no es ni el... Eh, y que, me perdonen, no es ni el 20% de lo bueno que Fede, es que Florin Andone eh, tiene una capacidad autocrítica que ha saltado a todos los eh, niveles, a nivel nacional, incluso nivel internacional, y Fede Cartavia, desgraciadamente, y si se enfada que se enfada, eh, sigue pensando que Maradona no sirve para llevarle las botas. lo has clavado, porque Florín Andone, que, el año pasado el Villarreal lo descarta, ojo que es muy importante esto, que el Villarreal normalmente cuando ve a un jugador lo encuentra, lo, lo mima y, y, la hace estrella y luego lo traspasa. Pues Florín, que, que se crió, que, que, como él dice es el rumano de Vinaroz... que se crió en Castellón, mm, eh, lo descarta después está subido en el Atlético Baleares y, lo ficha el Coro para su filial. De hecho, está de amateur, ya mismo están negociando, o se da habla todo eso, de con el Aston Villa de, de una operación de entre 2 y 3 millones de euros. Estamos hablando de un jugador que técnicamente es muy cortito, pero pone otras cosas en el terreno de juego que ahora mismo la FC es el segundo máximo goleador de equipo y, el auténtico ídolo de la afición. Bueno, pues eh, veremos cómo queda. Es evidente que el Córdoba no va a hacer efectiva su cláusula de compra y a ver qué hace el Valencia. enero que querían hacer una operación ahí a tres bandas. Yo compro a Fede Cartavia, me lo quedo y lo vendo por 8 millones de, euros al, Tottenham. Era la historia de enero. Sí, eso era en enero. Pero de enero aquí ha pasado mucho de todo, desde lluvia y calor. Y estas cosas, al final, eh, estas preparaciones hay veces que van para adelante y hay veces que van para atrás. Y esta es una de las situaciones en las que me da que el jugador no ha ayudado en nada, su progresión no ha ayudado en nada y que ahora mismo el Córdoba, lógicamente, no va a hacer efectiva esa cláusula. David Jurado, Córdoba CórdobaDeporte.com, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. 11 y, once y 57. Acaba de ir la lista del Tata Martino para la Copa América. n'hi ha tres futbolistes del València en aquesta preselecció de 30, se'n cauran, per tant, 8 eh, a la fi, però està Enzo Pérez, està Nicolás Otamendi i està eh, també, lògicament, Lucas Orban. Per tant, són els futbolistes que a hores d'ara eh, ha seleccionat el Tata Martino per a la Copa Amèrica. 11 i 57. Eh, Després parlarem de la senyora. T'agrada la senyora? A tu sí. M'agrada molt, A mi sí. al principi no, sí. i cada minut que la veia m'agradava més. I ara eh, reconec que estic eh, absolutament enxissat per la nova equipació de la senyora i ja que visitar el Club Adidas per la eh, manera de posar-la en funcionament. Se nota que n'hi ha eh, autèntics eh, especialistes de l'àrea de màrqueting ara al front d'aquesta àrea i a Adidas, lògicament, per tal de que este València Club de Futbol en aquesta equipació eh, se va unflar a vendre's. Eh? eh? Fins i tot a un servidor que no li acaben mai d'agradar les equipacions de la senyora, esta me pareix absolutament espectacular. Folgado, espectacular és el llevant, que en les últimes jornades ha pegat l'acceleró, l'apretó en el moment oportú i, com dèiem, a excepció d'una múltiple carambola, l'equip d'Alcalaz, encara que no sume ja, es pot donar no al 100%, però quasi per salvat. Sí, efectivament, Manolo, la, la salvació pràcticament és el que va obtindre ahir el Llevant al igualar a, a dos a casa davant l'Atleti de Madrid amb la mala fortuna de que l'Atleti de Madrid pues, igualava també en el tram final del, del partit, sense ser molt superior al Llevant Unió Esportiva al llarg del matí d'ahir en el Ciutat de València i bueno, encara que no és eh, matemàtica però el Llevant Unió Esportiva, ho hem comentat abans Manolo, cas de no sumar en les dues últimes jornades de Lliga, si a més li acompanyen els marcadors dels altres equips que estan en la zona baixa de la classificació, fins i tot sense sumar cap punt podria estar ja eh, salvat a la fi de la temporada en les dos pròximes eh, jornades. Per tant, Manolo, també bona notícia les que arribaren des del Ciutat de València. Fonamental la permanència del Llevant en primera perquè el run-run és que la pròxima campanya el Llevant va invertir més en plantilla i sembla que va configurar una plantilla i un equip més eh, ambiciós per a tractar de lluitar per algo més que per la permanència. Bueno, pues eh, esa situació llevan Unión un también te también te en palabras de palabras de Toño, que ya hablaba de la permanencia Sí, hablaba de la permanencia, que no es matemática. Ella en cara no es fía, pero bueno, evidentemente ya satisfacción el vestidor. Bueno, a ver, está claro que eh, es complicado ganar dos partidos seguidos y que todos lo ganen, pero, pero bueno, eh, creo que la, jornada que viene se, se decidirá prácticamente por nuestra salvación si sumamos y si no, si se dan resultados, pero, pero bueno, creo que contra los equipos de abajo siempre hemos hecho buenos partidos, hemos sumado, tenemos golaveras a favor con la mayoría y la semana que viene pues vamos a un campo muy complicado, pero, pero con, la, con la ambición de, sacar los tres puntos y si no se puede, pues el empate. Toño eh, va a dir, o ha a yo que ya va a dir caraz de que pues, les cosas, Manolo, en cuanto a salvación de sense con Iserien a la fin de la temporada y Pertán tant, en el momento decisivo o, afortunadamente el Levant pues, a 3 del cap. Está claro que esto es una liga muy larga, el mister ya lo dijo, que, se decidiría al final y, creo que el equipo estaba preparado para mentalmente para, para sufrir. Eh, al final hemos hecho las cosas bien, hemos ganado partidos vitales eh, y al final pues, pues creo que se nos ha puesto mejor de lo que todo el mundo esperaba. Eso sí que es cierto. Les 12 en punt de la nit, tanquem la primera mitja hora informativa, comencem el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit, en la 97 Pose Ràdio. Esports 97 nit, la tertúlia. Roche, sí, sí, Polgado. Aunque que no te que en un programa digueren que havia que repetir el penal <coughs> perquè el porter s'havia menetxat. A veure, que Casillas no es meneche no vol dir que la resta de porters estiguen obligats a no menetxar-se. Escolta. El que damunt no se menecha... Eh, un... Xavi <laughs> tal? bona nit. Muchas noches. Com està vostè? Pues bé, expectant. Ha sigut una setmana espectacular. Uh mhm. -huh. Pense que ja no diria jo el València, sinó el futbol eh, en general valencià ha tingut moltes aconteixements tots favorables, ara entre el Villarreal que té un mèrit tremendo en tot el que ha passat, i ahir jo estava mirant-lo quan estava jugant i, i ha que veure aquesta gent competir en 1-0 perquè sabia que era acabar i deixar ja perquè la ratxa ja era, negativa. en una ratxa final eh, i en la felicitat brutal, que eh? tenien eh? perquè damunt del Xumil també quedaven campions que vull dir que és que ahir arreglat tot i disfrutaven després. La veritat és que sí. La veritat que el rival era l'Elx que s'havia salvat, mm -hmm. que té molt, molt, molt de mèrit. Molt de mèrit el Villarreal eh, ja, ja ho han dit, però després el, els nostres veïns és de mhm. Llevant, mm -hmm. que també tenen una, vamos, una, un partit fenomenal. Estan ahí... És una llàstima, passar... perquè si ahir el Llevant guanya... No, però jo vull... Ja, està, mirant, ja, ja, ja, ja, he, ja, ja, ho he, ja, ja tot, estava tancat. Totes les classificacions, sí, vamos, seria, no sé, algo... Sí, ni, seria... Ara ho parlarem. Vicent Lina, de Superdeport, què tal? Bona nit, Lini. Molt bona nit. Com estàs? Molt bé. Bé? Ben acompanyat i si no, a gust. Pues mira, imagina't, estem en una companyia extraordinària. 12 i 3 minuts. Vos recorde la pregunta d'esta nit. Amb totes les possibilitats encara obertes, a falta de dos jornades per acabar el campionat, fins tot que no es dispute el que queda de Lliga, però l'entrarem en això, què penseu que el València va ser? Tercer, quart o quint? Estan les tres possibilitats, possibilitats obertes i eh, vos les eh, preguntem eh, si València penseu que va ser tercer, quart o quint. És evident que la qual està, és la més a prop de totes, l'empat ahir del Celta eh, fa o converteix en or pur l'empat del València en el Bernabéu i encara falta per voler que ha passar també amb el Sevilla i amb l'Atlètico Madrid però ara entrarem en això Folgado, abans hem donat una pincellada recordamos, per favor, mm. acaba de traure el Tata Martino la llista, la preselecció per a la Copa Amèrica on hi han tres futbolistes del València Club de Futbol sí, ja intuïem Manolo després de la xira que va fer Argentina per als Estats Units el mes eh, passat, quan van conèixer aquesta llista de convocats, en la que a última hora se va caure Enzo Pérez, però per lesió o per altra cosa, que aquella llista pràcticament eh, seria pues, molt pareguda a la última, no? a aquesta llista de 30 que acaba de donar a conèixer el Tata Martino, llista de preseleccionats, primer tall, diríem, en la llista del Tata Martino per a la Copa Amèrica que es disputarà en Xile. A la fi de maig, Manolo, hi serà ja la nòmina definitiva de 23 futbolistes, és a dir, que d'esta llista de 30 mm -hmm. n'han de caure 7. Està el Nico Otamendi, està Lucas Orban i està Enzo Pérez, per tant, Manolo, hi ha tres futbolistes del València en la lista del Tata Martino, que té quatre porters, i que, bueno, després té futbolistes eh, coneguts, com Pablo eh, Zabaleta, Está Federico Hernández, futbolista que va a militar en el, en el Getafe. Está Javier Mascherano. Está Incara Gago, Fernando Gago. ¿Gago cara vivo? Gago cara, está en la convocatoria. está Iber Vanega. Eh, está Ángel Di María. Está también Maxi Rodríguez, aquel exfutbolista de la de, de Madrid. Está Eric Lamela, que actualmente está en el Tottenham. Está Javier Pastore. Evidentemente está Leo Messi. Está Nico Gaitán, tres futbolista que se relaciona muchísimo. A Mel Valencia en las últimas eh, semanas, en los últimos meses, diría yo, y que encara... De, de Gaitán tenim alguna cosa també. Ara parlarem, porque yo creo que encara él van a relacionar a Mel Valencia en las próximas horas. Está Sergio Agüero, está Carlos Tevez, que a mí personalmente me agrada És, Es un espectacle, Chuor. Creo que sí. Está Ezequiel Lavechi también, y está Gonzalo el Pipa Higuaín. Ese Manolo, es eh, una llista de convocats eh, brutal. también está Ezequiel Garay, está Martín de Michelis, es muy clásica eh? muy És clásica sí, es Sí, el Tata no sé... está el Sergio Romero de porter, Anahuel Guzmán, Mariano Andújar y Agustín Marquesín, que será el que caiga, en Sí. pero bueno, sí, una lista muy pareguda la última del, del Mundial. pero bueno, está Orban y está Enzo Pérez por lo que afecta al Valencia evidentemente está eh, Nicolás Otamendi. Si no, Otamendi no está ningú. son 30, n'han de caure... Mhm, se entrenarán 7. en... El aniversario de En Ezeiza I el 5 viatjaran a San Juan per a jugar ja... i, i Sí, el dia 5 de juny viatjaran a San Juan de Xile per a jugar el 6 davant Bolívia. El dia següent volaran a la Serena per a disputar aquesta Copa Amèrica. Paraules de Gaitán. Nick, sí, sí, Gaitán, que está en la, està en la Nico Gaitán, que està en la... Nico Gaitán, actual futbolista del Benfica. En Benfica, en Portugal, se té la sensació de que sí o sí Gaitán abandona este estiu el Benfica. Molt bé. Ara mateix, ho dic perquè es diu, una de les coses que es diu per Portugal és que si el València entrarà en Champions seria el València Club millor col·locat. A hores d'ara, Benfica demana, agarros a la caïra, <laughs> Benfica i Luis, Felipe Vieira, 35 quilos per eh, Gaitán, que té en principi un representant que és José Ibarren, però que salta el Benfica de per mig, me xue una mà i la llama de l'altra què està vendes? Per, per lo mig, atén-me. <laughs> Eh, eh, jo, no, jo no soc un... Jo no soc ah, com companys que tenim així en, en la casa, com Leiva, com César, jo no soc... Dos fenòmenos. Un aficionat a veure infinita de partits és un monxo, però lo poc que l'he vist és un monxo or, mm. però 35 quilates eh, no, no? espera algú que marca la diferència 35 quilates? Vinga va, per l'amor de Déu <laughs> home no però jo volia acabar antes, si me permitiu, perquè sí. també per a mi sentimentalment estiguem també el diumenge en el Mestalla i també va haver el, el seu empat com, com no ara va ser. el, empatador, està tot el, el llevant sí, del València, Mestalla, tot el món empatadors. Com tot passa i com li passa al València, mm -hmm. després va veure els altres resultats i l'empat és molt important. Correcte. Igual que el del València es va fer molt bo quan en, en el seu moment pues els havia empatat, no? Per tant, dic que va ser una jornada per... Mm -hmm futbol valencià perquè va a mi és una satisfacció que l'any que ve ja tinguem assegurats pràcticament els quatre equipos doncs, també peleant ahí. Arturo va preparar la música d'enredo. Jo, vaig a fer, jo vaig a fer una punta, bé. Ja, que estem, ja que estem i anem a baixant per cavall, el que s'ha clavat en un lío és Huracán, eh? Huracán s'ha acabat complicant la vida Huracán, molt, no? Huracán tenia la segon plaça i optava a ser primer del grup tercer de segon per jugar el primer. Això fa, fa dues setmanes. Sí, no, fa, fa tres, quatre, sí. El Nàstic se clava primer, du cinc jornades sense guanyar y tiene opciones matemàtiques en la pròxima jornada, que és l'última, uh -huh. val de la lliga regular, uh -huh. de quedar-se fora del playoff que esa entidad seria un drama. Sí, no, que, que... absolutament. Jo, yo... que, a ah, veure, percentualment és molt poc probable que s'enisca, però clar, és que ven la ventaja que, que duya, sí. és una... Obviamente se mereixen, mereixen estar en el playoff i jo crec que estarán, però clar, és que te, te acollen un poc, però bueno, bé, continuem. Eh, no, Esperem, pues mira, aquesta setmana parlem de gent dura. Aquesta setmana parlem de gent dura que ens ajudem a, a plenar... Donar-li moral i que sí, estiguen sí, sí, sí. on li correspon. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenim la música de Enredo Arturo? La tenim? És que anem a parar de la Lliga. De, de la, no de la competició, sino de la Lliga de la AFE, la Federación... Però no s'ha acabat ja la Lliga. La vaga, la... A veure, una de les coses en les que amenaça Tebas és que jornada que no se juga, jornada que no se recupera, perquè hi ha una vaga. Però deixa'm perquè no se calla un poquet, perquè tot el que diu... Avui no és que no se calle, sinó que ha tornat a parlar. No, no, sí, ja ho sé, el problema és que torna. La música no la lleves, eh, que estem en enredo, eh, Arturo. <laughs> Eh, primer, de les mesures cautelars que han sol·licitat al CSD per a que eh, suspenga la convocatòria de vaga d'AFE i de Federació. Hemos pedido también una medida cautelar al Consejo Superior de Deportes porque hemos recurrido las decisiones de la Federación Española de Fútbol de suspender el campeonato, ¿no? Y esperemos que el Consejo Superior de Deportes resuelva, pues, en, estos días, mañana, pasado, la medida cautelar que hemos pedido también de que los acuerdos de la Federación suspendiendo los campeonatos no se tengan por efectos y creemos que además también tenemos, al menos los del fútbol profesional, eh, tenemos razón en, en, lo que hemos solicitado. O sea, aquí para que no haya huelga tiene que haber dos cuestiones. Uno, que los los jugadores, esa, bueno, esa huelga paro convocada a la vez con la federación, los jugadores pues eh, eh, desistan, el sindicato desista de, la convocatoria de huelga y nos sentemos a hablar en el ámbito del convenio colectivo, que insisto, estamos dispuestos a sentarnos, pero desconvocada la huelga y en el ámbito del convenio colectivo, y que el Consejo Superior de Deportes eh, estime la medida cautelar que hemos pedido de que no se tengan por suspendido los campeonatos de la Liga BVA y de la Liga Adelante. Y a més, a de que de mayo ha un arte de conciliación, tanto estan les implicades, eh, que y a arriben a un intento cordial. Eh, está la Federación, está la liga y está la AFE. De esta manera u eh, explicaba también el apaciguador Temas. A mañana sí, mañana es una, es una, institución pública la que nos cita, es un paso previo legal que hay que hacer para una convocatoria de la huelga y evidentemente ahí estaremos porque creo que va a haber un conciliador o un buen componedor y estaremos a todo lo que sea necesario en, esa reunión. Pero bueno, las cuestiones previas son complicadas que haya acuerdo porque, insisto, se piden cosas que no están en el ámbito de nuestra competencia. Bueno, pues... Eh... Que, a mí esta música y la segua veu, sí. porque tiene una veu muy curiosa. No había un personaje que tuviera una veu muy curiosa. Un, ah, que, que, era eh? una veu muy curiosa y pega perfecta esta música teva. Sí, tota sí. que te eh? on està la cosa a hores d'ara? A veure... Però una cosa, Manolo... De tot el este... que venim explicant... Però és que este fa... home avui ha dit que fer vaga eh. és il·legal i és pues un xiste. Pecat mortal. Però ell la demana fa un mes aproximadament. És que ell la demana fa un mes. És que és increïble. És que la Lliga fa un mes demana una vaga. És increïble. La demana Tíbar <laughs> la vaga, va amenaçar si no se firma el decreto ley iremos a la, a la huelga. I ara diu que la huelga, la vaga, és un xiste i és il·legal quan ell va amenaçar en fer també vaga, és que és Però, increïble. Salva, és que independentment de que tinga la raó, perquè nosaltres jo no, no vull entrar de moment... Bueno, té, té, té una part de raó. No, no, sí, però anem a veure, és que té que trobar algú que acosti les postures. Un senyor que, que pràcticament apaga, apaga el tema en gasolina, l'únic que va passar és que les diferències van ser més greus. Jo crec que algú tenia que canviar al portaveu i digui el que acorden, però que ho digui una persona que, que no, no perjudique d'entrar ja el que diu, simplement per la manera de dir-ho. Jo crec que este home, pues sí, que raere que estigui el que vulgui, serà el president el que sigui, però ha dit moltes coses que pense que han perjudicat perquè han sigut verdaderament esborrades. i ha que respectar un poquetet quan hi ha un tema a que tindre gent sensata que acosta les parts, per almenys el diàleg. Lili. Anem a veure. Eh, jo, per lo que les declaracions que m'ha paregut sentir, ella ha argumentat que era una vaga que, eh, per la forma de plantejar-la, que eh, aplegava soles a determinades competicions, de fet ja ha parlat obertament de que excloïa els partits, per exemple, de Champions League, Correcte, inc inclús la final de Copa, ¿vale? la veritat és que pareix... La final de Copa crec que AFE la contempla com que la jugaria, però sí. la federació la contempla com que no se jugaria. Correcte. Claro. Ell l'ha anomenada, o sigui, aquesta competició l'ha anomenada. A partir d'ahir sí que em pareixia un argument eh, eh, relativament eh, pues, pues sostenible, per dir d'alguna manera. Sòlid, val? Vale. Eh, correcte, el que ell estava argumentant. Ara, n'hi ha que ser més conseqüent. A partir d'ahir jo pense que demà van a tombar la vaga i que va haver futbol. Dimecres, dimecres. Perdona, dimecres. Dimecres, clar. dimecres eh, sí, en teoria dimecres és l'Audiència Nacional la que ha cridat a AFE i l'Audiència Nacional va tombar va tombar la, la vaga perquè el, eh, no podem eh, amagar que el govern eh, un gast polític important que faltaria seria que, que el futbol se suspenguera vull dir. seria la vaga no se va permetre mai en la vida la vaga no se va permetre, és evident que no Té però, un cost polític però, afegit eh? però hi ha un cost polític altíssim i aquest cost polític sí. du a que segons els mentideros de Madrid mm. Miguel, Nacional... A Miguel Cardenal li han pegat un apretó important des de més a dalt i li han dit que això, més enllà de que la mesura cautelar se va aplicar i no hi haurà vaga, però haver arribar a un entente cordial en AFE i en federació perquè és que a més AFE i federació sobretot federació té molt, molt de les de guanyar vull dir, eh, per una situació que ja vos explicàvem no este hecho us passar sinó fa dos és quan vos advertiu de tot el que anava a passar en el futbol espanyol claro. que és que la FIFA està de part de la federació. Home, que no toca i normalment... Per... Perquè així, la, perdona, eh, Jaume, així la gran cacaua és haver fet un decret llei entre entitats privades que demanaven una venda centralitzada de drets. Escoltes, fiquen-se vostès d'acord. I, una, I, Manolo, i una bicefàlia que jo no me explique. O sigui, és que pareix que... Com, jo, jo, la veritat és que ho desconec. Com ha crescut a l'ombra de federació un organisme com la LFP? Uh mhm. -huh. O sigui, com, com, com, com s'ha permès ixa bicefàlia i damunt no anant de la mà? Que ha derivat en la mà? Perquè el futbol eh, originariamente espanyol, cosa, estava regit per federació. En la majoria de, de països, sí. i ahí Jaume Exacte, probablement pues tinga més, eh, més bagatge que nosaltres, però podem dir, si no d'una manera tan intrincada i tan enfrontada brutalment com en Espanya... No, con la NBA, però... Vamos. Però podem dir que Lliga i Federació eh, eh. van per camins separats. Sí. De fet, una de les coses que explicàvem la setmana passada, bueno, fa dues setmanes, quan començàvem a advertir-vos de lo que venia, eh, del per què FIFA està recolzant a Villar perquè FIFA considera que és intolerable la intromissió del govern espanyol fent el decret llei. Per què? Perquè segons la norma FIFA els propietaris últims dels drets televisius no són ni els clubs ni les lligues, són les federacions. Per què passa això? Perquè d'aquesta manera FIFA s'assegura que les federacions tinguin pes en, el país, en els països. Si finalment Espanya li pega la volta a aquesta història i la liga Temes pesca la federació, comenzará en España. demà s'apunta a la França, al següent a Anglaterra, a l'altra Alemanya, Efecte i a FIFA el negoci... Domino. Efecte dominó, i a la FIFA el negoci... Se li va fer la mà. Això... Cosa que, com tu comprendràs, el senyor Blatter no va admetre. Però aquesta això, lògicament, al ser deportiva, pues, té uns estaments superiors que són els que decideixen i és són els que te poden excluir de qualsevol competició internacional i és el que va argumentar el president de la Federació Espanyola quan també va haver un rosa ja en, en el govern espanyol. Per tant, ara jo l'únic que dic és que en circumstàncies d'estes l'únic que falta és aproximar eh, criteris i no fer, primerament, una animalada de que la llei no s'acaba perquè això és el més ridícul i possible. Però el que no se pot crear és el que digui jo, que tens que haver personatges que raonen, acosten i no diguin coses que l'únic que pot fer és ferides que, mm. que siguen insalvables. Home, eh, te va esperar eh, tirar-li més gasolina al foc, el primer que va dir quan li posen un... Clar, eh, ja que veure quina és la joventut de Tebas. Eh, què feia Huesca en Tebas quan era jove? Pues clar, el fatxa que porta dins, quan li posen un micro davant, se li escapa, i per això va dir que la, la foto de Afe que, que, una de les, que una de les coses que a Tebas més li fot és el poder de convocatòria que té Rubiales amb els futbolistes, que lo que diu Rubiales va a missa... Però... Sí, l'únic que fa el Rubiales, té l'obligació, jo fa de prendre seus afiliats. Clar, la diferència, que és una de les coses que Tebas eh, no traga, és que Rubiales té adhesions i Tebas té socis per conveniència i punt i final bueno, i això ell encara no ho ha superat i per això diu lo de Bildu i Eric però, però anem però... que ha sentat molt però clar, Manolo, eh, no, els tio... plantejaments són més fàcil eh, d'alguna manera uno representa la patronal perquè mos entengam sí, sí. i l'altre és el sindicato en este cas de jugadors que els estaments tenen que matisar de que els jugadors són el que són no són en general, igual que un sindicat de, de treballadors no a l'ús, però també dins dels jugadors també hi ha molts jugadors que tenen problemes econòmics o problemes relativament econòmics en proporció als seus companys. Per tant, Home, és, és que, complicat. És que, és que la jurisdicció de Tebas s'acaba en l'FP, que és primer i segon. Però com tires pa cavall, n'hi ha drames ahir a punta pala, per perquè dic, no n'hi ha perres pel no futbol. No se pot generalitzar. En segon B i tercera n'hi ha els professionals i no n'hi ha, i això les passen putes. Per això, quan la gent a vegades diu lo fàcil de dir és que els jugadors guanyen molts diners, doncs pues estan generalitzant, i això no és just. Entonces, en aquest moment es fiquen tots ahí, i damunt este home, eh, d'alguna manera, els afiliats se fiquen en el, en el seu president i es tracta com si fora van un grup de pressió. Van a mort. Els futbolistes claro, van a mort en Rubiales. Normal. I és, encara que avui te vas, a deixar la ombra del dubte per damunt de tal i qual, que si n'hi ha vestidors en primera i en segona que donen a afegir-se, de moment públicament no hi, ha, no hi ha cap vestidor que no s'hagi afegit d'aquesta convocatòria de vaga. Això, això és l'autèntica realitat. Que sí, que es diu que el Numancia en segona i que n'hi ha l'Almeria en primera, etc etc. Però la realitat és que de moment no hi ha cap vestidor que no s'hagi afegit perquè la realitat és que agrada o no li agrada, ho supere o no ho supere el senyor Tebas quan Luis Manuel Rubiales toca la corneta, tots firmes en fila de els futbolistes. I és la realitat. I van a mort amb el president de la seva associació. Tots i 20, fem una pausa per a la Publi i tornem. Va, anem a sentar-se en el que va passar el dissabte en el Bernabéu i les conseqüències derivades, calendari, etc etcètera. Vinga. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia en la que todos se sientan protegidos, una ciudad en la que todas las necesidades sociales estén cubiertas. Para ello, desarrollaremos el programa Valencia Contigo Vivienda, para que las personas afectadas por una orden de desahucio dispongan de una ayuda municipal de 340 euros al mes para evitar que pierdan su hogar. Además, continuaremos asumiendo el copago de los valencianos con capacidades diferentes que sean atendidos en centros municipales para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Pelló. Juntos, llevamos tu pello más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas pelarte, tu snack de horno. Levante, el mercantil valenciano, le acerca la canción valenciana con el documental Pep Jimeno Botifarra, El Can de les Un recorrido por la historia de este cantador en busca de la música tradicional del pueblo valenciano. Un viaje para salvar dichas canciones del olvido. El próximo domingo 17 de mayo por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Era divertit jo poc. 12 i 22, <laughs> estem així en Esports 97 nit. Senyors, eh, és evident que ahir el Celta Convertís en or pur el punt del València en el Bernabéu? I en el Celta que era ahir, eh, que té molt de mèrit. I ojo, Gorrete, que a més és el pròxim visitant de Mestalla. Farem bé no refiar-se, senyors. No, i, Ara parlarem del i tema. I equipo té quatre jugadors que... I equip no té quatre jugadors i té un entrenador que a mi m'encanta, el Toto Beritxo. sí, sí. tot i haver passat un mal moment de la temporada que no li feien un gol a ningú, però bueno, ara entrarem en aquesta història. Però el que anem... Se quedeu la sensació, com ha dit abans Parejo, de que el València se deixa dos punts en el Bernabéu? No. Jo de forma taxativa dit que no. Tampoc. El Valen... Jo me quedo en la sensació de que el València on va competir val? però bueno, les, si analitzes després les estadístiques del partit i, i ho veus tot el València pues, bueno, pues va fer mèrits per traure però si el Palma, pues el Palma i si el guanya, el guanya entonces jo pense que palmar dos punts no la, però per damunt de tot me queden això el València a on va donar la cara perquè així puntejares però és que el dia al Barça li pegares un meneo en la primera part que el doblares però millor que este eh? però així també passa i empates en el Calderón i empates en Sevilla però ahir, ahir és cert que el València, quan el Madrid ja no pot més perquè ho intenta de totes les maneres, té tre, tres ocasions pinipintades i per la dinàmica de, dels delanteros que tenim pues, que no, no estan acertats pues, no estaríem parlant d'una altra cosa però clar, tu no pots dir que això ha tingut mala sort i obliar-te de lo de més per tant, el partit, vist lo vist el, el València, si ho jugava molt, va treure un punt però el Madrid feu la locura perquè jo no pensava mai que el Madrid anava a fer el que farà donant eh, on tenia el cap en altre lloc. El que passa que se, calentaren, se calentaren i té molt de mèrit que el València aguantara. Jo entrarem, entrarem a la part final del programa perquè és un dels que jo vull parlar. Jo crec que el València no s'endú este punt de Bernabéu, entre d'altres coses, no és l'única, eh? però entre d'altres, perquè Negredo està siguent un fiasco de fitxatge i hi ha que parlar ja clarament Vull ja dir, no, no. un davanter de 27 quilos no pot errar les ocasions que té Negredo en el Bernabéu punt i final i més enllà d'això és que no, està per davall, per davall del rendiment que seria esperar però, però, però, tot, molt per davall Bernabéu, no, és, però per molt per davall tu li pots dir a Rodrigo de, de Pol que el moment a fallar el que fallara vale. però l'altre jo no m'ho esperava però clar, és el que te dic jo en, en, en el conjunt no pots dir que tinguérem no tinguem mala sort, sinó que va ser un compendio d'un un equip en, en, a favor i un altre equip també. I el València estigui a punt, la, quan ja estava, m'ha dit que no podia més, tres ocasions seguides. Sou capaços de, de quedar-se amb alguna cosa en el, en el Bernabéu, amb alguna cosa puntual? Vull dir, els mitjans de comunicació, que és el que més els interessa, se quedem amb Diego Alves com a claro. corolari del, del, del seu raonament que el Madrid mereix que guanyar i que no va fer per Diego Alves. De fet, ja estan col·locant sí. a Diego Alves en la terna de possibles substituts de Casillas. Ja parla Però... de Gea i de Diego Alves. Això, això, això, això, això, això, per, per seu, això ho sabem ja. Això era una evidència. Parar un penal al Bernabéu que Cristiano Ronaldo és el que... Fer-ho de Milacros pues, és una manera per dir-se uh -huh. és que el Milacre pues, en contra ens ha permet no guanyar el partit. Vale, pues, eh, si conforme en això, val. Jo el que me dol molt és la falta de respecte que li té a un equip com el València com jugar per a alguns periodistes, altres no. Els periodistes que no són periodistes perquè són parcials, i el València no se mereixia i se tracte després, dia tras dia però després això els periodistes el València és el primer que els facilita els protagonistes eh? i no a les emissores bueno, que estem així donant jo, cara. jo ahir sí que no ho sé el que sí que t'he dit és que per mi moralment me va fer molt de mal de que no tinguera el València després de lo que fa un respecte del rival quan un equip no, planta cara que veure, i té un mèrit en la sala de premsa del Bernabéu tenies que veure com te miraven quan preguntaves alguna cosa que no els agradava eh la mirada era vull dir, crec que és, eh, va ser el company Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva que fa una pregunta sobre Pepe i se xirà el nou matant-lo en la mirada matant-lo en la mirada això és el que n'hi ha i desgraciadament pues, no, no, no va a menys sinó va a més uh mhm. -huh. jo, per a mi el punt eh, és bo per lo que diumenge fa l'Atleti de Madrid i després fa el Sevilla però després del partit a mi se me queda un regust amarg Marc de no poder haver-te emportat la victòria del, del Bernabéu perquè estaves, quan acaba la primera part tens unes condicions fantàstiques per a sumar 3 punts sí, que és cert que has tingut sort 3 pals del Real Madrid eh, que te para un penal, eh, Alves correcte, però, però és això... que és futbol però, i pot perguer, ocórrer però pergueres 2 punts? jo crec que sí, eh? quan acaba el partit del Bernabéu pes dos punts es guanyes quan l'Atleti Madrid empata per lo matí el diumenge en la ciutat de València i empat al Sevilla en Vigo. I vas a dir més. És, ve és, que és veritat que Alves para moltes i és veritat que el Madrid tira tres espals. Però Però València té 4 o 5 oportunitats més enllà dels dos gols. Sí, sí, però... Lo que pasa que... Ah, eh, lo que pasa... Ese este com... també, però que... bueno, lo que pasa es que eh, en la repetició de la repetició, la famosa frase de Fidel Castro, una mentira dicha mil veces acaba sent una verdad, te fan creure que el València només va arribar dos voltes a porta. Sí, no. Oh. Val? I, I té, en el primer minut, una que treu Casillas, una de, de Paco Alcácer per dalt, mm. que se'n va eh, per eh, poc. Que, eh, sí, no, que ell pensa que... De Una altra de, pa, de Paco Alcácer a, que no a amb l'1-2 que ja no arriba per poc, mm. que era l'1-3. La de De Paul. La, de, Negredo. Negredo. té 5, eh? A banda del gol. Ne té dels gols. 5, eh? Claro. Ojo! però, però, però no tenim que obviar que, que abans, per exemple, d'obrir el marcador, crec que n'hi ha eh, dos, dos escaires, no? O... Tres, en la primera part n'hi ha tres pals. Sí, però abans... Tres I el, penal el, que te, I el penal que te para... El de Bale, el, el que te para l'altre... Sí, sí. Val? És a dir, jo, jo el veig al final... També en el primer gol del Madrid n'hi ha una espenta barragant de la que ningú parla i també aquest córner ve com a conseqüència d'un valor que ha ja fora, que és fora de porta, i que no sé si és Chicharito o James la rebanya cap a dins, s'entraeix el córrer d'Onis després de la jugada del gol. Ja que dir-ho tot, perquè Clos Gómez és 1 fins al 0-2 sí, allí... i Clos Gómez és un altre fins no, no, al 0-2. No, eh? 0-2 no, és que ell en el 0-2 és quan pita un penalti en el moment no, no, psicològic. Dic que des del minut, des del minut 0... El, el penal és que, era, és que estava dissenyat. Eh? Des del minut 0 fins al minut 25 que Harry Fong fa el 0-2 n'hi ha, ha un arbitratge. I a partir del minut 25, que és el 0-2, fins al final del partit, vull dir, l'agressió de Sergio Ramos, la roja directa a Pepe, la segona groga a Arbeloa, el penal claríssim a, Fuego. a Javi Fuego de Sergio Ramos. D'això, lògicament, en, en, en Madrid, així en València, encara que estiguem ningunejats, sí que parlem. Eh, no parlem... Però de, no, és... però de Madrid, entonces, sembla Ix... que el València tingui les dos del gol i ja està. Perquè ells queden les escenes que volgueren que es queden. És que la majoria no ha eixit. Però, però, jo vos vaig a dir una cosa. En el partit jo ja vas, jo vas dir, i estàs així, jo vas dir, ja <clears throat> veureu com en les repeticions i en les jugades Xus a Madrid de... hi haurà 50 i quan ataca el València hi ha un tio en un Cirexin. agarra, però a, a, mi, a mi el dia de Ironagues este uh mhm. -huh. me va recordar el mateix perquè el, el, l'àrbit fa la mateixa jugada esta Xina està dudant una eternitat igual és no, no, el penal, el penal el té claríssim no, no, claríssim no, però dubta per pa, pitar-lo no, no, jo, jo, sí, crec, sí, sí. jo crec que en el moment, en el moment no, que no, acaba no, el futbolista... No, no, no, estava jo mirant-lo, dic, ja estem allà i està aixina, aixina, aixina, i tarda. Si voleu dir una repetició, fijeu se igual que l'altra. I de fet, I de fet, ell té mala consciència, i sap el que ha fet, perquè si no, treu la segona groga allà. Mm. Bueno, però si no trau les altres pa targetes, mi, lo de Gallà... Mi, Gallà... que té mala consciència. Mi, Gallà en aquesta acció comet una errada, eh? no, sí. fa dos sí. errades en el partit. Dos. Dos, perquè, realment, pues sí, perquè no, el Madrid és també molt normal però ell eh, té dos, dos, dos ocasions que no està com està, per lo que siga, perquè l'agarra mal, perquè el contrari le supera, però ni s'ha jugat sobretot, ell entra que no és ell, ell entra per lo que siga, pues, va arribar tard o lo que siga. Però després de lo que no mos pita, solo faltava que, clar, esto estava ben diferente a Sant Quifoc, que la segona targeta, la segona targeta, la segona targeta però Pepe i, i l'altre no, l'altre són i això són... Per això no n'hi havia, no? No, per això no, no hi havia i mira que n'he fet de tots els colors, eh? 12 i 31, pausa per a la publicitat. Eh, tornem, per cert, ara vos preguntaré que vos paregui el, el nou equipatge de la, de la senyera. Eh, I també, lògicament, entrarem a respondre les vostres... Eh, a llegir les vostres respostes. La pregunta que estem fent és, amb tot encara eh, obert, dos jornades per a la fi, el València tercer, quart o quint, 12 i 31. Pausa y que vos a contar Venga. Sí, Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El exprimidor profesional en casa con Levante, el mercantil valenciano. Citro Twin, un exprimidor con doble cabezal y cuchilla de corte incorporada con el que podrá hacer de forma rápida, fácil y limpia su zumo de naranja cada día. Por solo 21,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 17 de mayo, la cartilla de Citro Twin, el turbo exprimidor. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la Teo Radio. 12-34, 6 punts per disputar-se, si es juguen les dues últimes jornades. El València a 3 del cinquè i a 4 del tercer. El València pot ser tercer, quart o quint. On penseu que va acabar el València? La pregunta que vos fem. I Luis Ponce diu quart. <laughs> Raler VCF diu amb el cor tercer, amb el cap quart. Esperem que el cor puga més que el cap. Pablo todos los días Valencia diu la liga se queda como están ahora los de arriba. Mm, Dani Tortosa diu és difícil però spot Si l'Atleti no guanya els dos que li queden i nosaltres sí, quedem tercers. Quins, segur que no. Chafajarcos diu en Champions, seguro. Héctor Rosell diu primer ja que assegura la quarta plaça i després en l'última jornada a intentar ser tercers. Kempes de Bosch diu serem tercers. L'empat de l'Atlético no fou casualitat. València Collonut diu crec que finalment serem quarts i quedarem a un sols punt de l'Atlètic de Madrid per lo que trobarem a faltar ...el dos puntos del guinde de Bilbao. ...y sento diu o la cagada de Riazor, o en Orreos... o contra el Villarreal en Mestalla, ya ha coses pitjors guinde, diu, Sento. Raúl Sánchez diu, el Atleti puede pinchar contra el Barça, pero no perderá en Granada. Seremos cuartos y orgullosos siendo el año 1 de la era Lim. José RF diu ganar el domingo y asegurar la cuarta plaza, luego a que pinche el Atleti. Fernando Martí diu Estic segur que tercer, Barça jugant-se la Lliga i el Granada la salvació. A més, l'Atleti de Madrid va justetíssim de gasolina. PS Futbol diu, siguem sincers, la quarta. Per somiar, la tercera. No Name diu, quart, però ojalà sigan tercers. Peter Limón diu, ojalá seamos terceros, pero lo veo muy difícil, creo que seremos cuartos. Fausto diu, quart y ya estará, pero ve. Diu, lo del penalti en el chiringuito fue fantástico, Berranca estaría orgulloso. Son Digger en que el penal haya de repetirse en el chiringuito. Ah, el chiringuito. En el chiringuito. Menú chiringuito. José Enrique Clavijo dio el Atlético, el Atlético empatará en la ciudad, en, en el Ciudad y el Valencia en la Cueva de Alibaba. Nosotros ganamos en Almería y el Atlético no en Granada. Rafeta Moon dio terceros. El Atlético empatará los dos partidos. Carlos Cervera Ortiz. El Valencia te ganará dos partidos. Yo creo que el Atlético punchará. Salutacions a Chaume desde la Sergio diu qué pena haber durado semanas semanas més la liga. Igual dura dos semanas mes, pero le maté seis jornadas. Cree que la cuarta plaza no nos la lleva ni el Geos. Bolete diu tercers. El Barça ens deu una. Y el que té un tio en Granà, ni te dio ni te ena. Vull dir que l'Aleti palba. <laughs> Albert... Albert C Plus, <clears throat> Albert, no, Albert Cimas, perdón. diu eh, guanyem dos partits, pero desgraciadament el, Patetic no fallará en el l'últim. Eh, Fausto Diu, Merro, que un antes lo de Negredo, Tinguel, Tercel tercer Me estigué que dos punts, massa por i poc futbol. Peña Valencia, El Facebook diu, pense mes eh, el que pense mes en el cuarto no es del Valencia y no diu, señorías, el último que le faltó que le faltó a Salvador Cruz Gómez es hacer repetir el penalti y tirarlo él. Pues mira, pero que no se va a donar, que si no... No doneu ideas, eh. Correcte. ¿qué vos sembla la señora Nova de Valencia? eh, jo, jo pense que de per si és una equipació, més enllà del disseny mm. d'esta última, val? Eh, és una equipació que a nivell, a nivell de mercadotècnia mm. val, mai la deuria perdre el València. No entra en connotacions sociopolítiques i tal. Eh, che, tio, ho vincules a una etapa històrica del club. Ho vincules en que, que sigui una imatge que molts eh, eh, tenim en blanc i negre, val? Hòstia, n'hi ha mites que tu els, els vincules a eixa, a eixa indumentària. A més, vos dic una cosa, a nivell professional, uh -huh. la senyera en paper, en paper, en el paper diari, sí. val? ja és una, una apreciació estrictament professional, val? ompli una barbaritat. I Ixa camiseta ompli una barbaritat. És, ja és una qüestió d'egoisme i de formació professional. Jo, o sigui, més enllà de que en París acertada és bonica, val? Uh -huh. el que passa és que sempre els nous dissenys te costa un peliu més eh, digerir-los, per dir-ho d'alguna manera, eh, el València mai deuria, per, mai deuria perdre i se senya identitat. És una opinió personal. Xaume. Bueno, a mi, lògicament, eh, ficar-se la senyera, pues, igual que se la fica el València, després s'ha la ficat a tres club, i me pareix que tenen tot el dret. El que està clar que tinc que marcar una història al València, però jo tinc que reconèixer que independent de blanc i negre sóc un enamorat perquè trati de, de forçar en el seu moment que fora la taronja i pense que també identifica molt al València, als valencians i a València en general, per tant això va en gust i el que no tenim que fer que això, com tot, cada temporada novament donen una novetat que es van canviant i esta, com heu vist, s'ha avançat perquè és la moda últimament, és avançar la camiseta per la temporada que ve perquè ja d'alguna manera la gent se prepara per comprar-la sí, i això comercialment és a Xina quan és una persona de, de mercadotècnia de màrqueting eh, al fons del, del departament de màrqueting un especialista pues, si es però això fan, fan molts clubs importants i estan fent-ho i el moment no és casualitat tampoc no, el, el Bernabéu després de renovar a Gallà bueno, jo crec que va ser la, la conjunció dels astres sí, però bueno, jo crec que jo va ser cosa de, de Adidas més que cosa del València jo crec ah. que va ser cosa de de Adidas, pues que, Adidas que equipa al Madrid, que equipa al València i que eh, se troba en un moment en què els dos s'enfronten. Té llesta la, i preparada la equipació i la, i la presenta pues, en un escenari eh, brutal com és el d'un impacte brutal com és el Bernabéu. Recordaràs, Manolo, que quan així contàrem en aquell moment de, de la temporada que anava a tornar la senyera, no que anava a tornar la senyera, sinó de com anava a ser la senyera, ja varen dir que el València estudiava eh, presentar-la en el mes de en el mes de maig. Sí, senyor. Lo que yo no esperaba es que s'anava a presentar... En el no, no, vas a dir, en un partit. Te vas pensava, a dir pensava que, que hi havia eh, varios empleats del club el dissabte mm. en l'estadi mm. i els agarrà de sorpresa, eh? Futbolistes no diuen ni pío. O sea, futbolistes que apareixen en la foto que al final era engallar. Notamendi en el seu perfil personal de Twitter ha d'agradar molt la camiseta perquè s'acaba de ficar una foto en la samarreta de la senyera. Però n'hi ha una cosa que és definitiva. És clar de que el deixa partit de, de Real Madrid-València se veu 10 viatges més que quan som a l'altre partit. L'impacte que té. L'impacte no, és especial Però l'impacte després està la difusió. La difusió superimportant. Clar. I clar, només, agarren això. Només hi ha un empleat que m'ha fet una reflexió. Gràcies a Déu no té ja trellat perquè la cosa va així molt bé. Però diu, si ara eix mal diurà si els jugadors la tirria i equipació. Que és cert, jugadors són molt d'això. I abans he tingut que retirar bueno, eh, equipacions perquè els jugadors no se la volien posar perquè claro, no se trobaven còmodes. I si va algú tres viatges i perd no volen que vaig, això. Correcte. Eh, vaig, va, eh, no, no, eh, és una veritat com un temple. Jo he de dir que a mi les equipacions de la senyera, i he vist prou en la meva vida, en principi no m'agraden, però he de dir que esta eh, m'encanta. Crec que el disseny és molt xulo, y cree que está muy bien Eh, Yo recorde, eh, como a tal, de la señora, descompte los dos que va a hacer Luambi, que en blau y especificaba un una... señora, oh. señera eh, mm, dos diseños de, de Resina, ah, no. O sea, la señora dos, de pues, la de Dos que uno no me se va a traure una jornada, pero que era muy chulo que el que era una señora que va a traure quan el València l'any que el València jugava en segona divisió en Vallecas ah. se jugava diumenge de matí ah, sí, se va treure una senyera però que era les, les eh, franges eren d'un dit de finetes eren en plan el eh, rotllo italià eh, a la fi, aquella samarreta no acaba no, de... No acaba de, de... Però era, era molt xulo el disseny. I després, clar, després entren les connotacions... L'anterior no va ser uno que jugava Vilkes, eh, recorde. Sí. I sí que és... Eh, jo la més antigua que conec, i després, lògicament, la que li va donar molt de nom és la pues de la final en... de Copa Mario Kempes i Ixa. és la la de Resi, pues, no va fer una altra, que és la que jo vos diguen, sí. i a més hi hagué una de Nike i esta. Sí. Jo esta és la més bonica que recorde. I la de, donar... la de, i la de Homa. I la de Homa, bueno, la de, Joma Homa és la de, la de Resi. Sí, molt, molt eh, eh, equiparada. Per, no, per no dir que són, calcaes, però vamos, és clar molt paregudes. Este disseny és molt eh, novedós i d'alguna manera és la senyera, però se nota que s'han treballat, com dic jo. Sí, senyor, estic absolutament d'acord ja que felicitar-se perquè això són pasta que vendran al club. No, no, més preparació. Samarretes ja. de la senyora se'n van a vendre... Els eh, nanos ja estan pegant la de papà, però si oh, fas tres mesos que te compri l'altra... <laughs> jo, jo... És que el meu amic du la senyora i ella ja está, Bueno, ja, i quan disquen al camp, pues tindrà que dur la senyora la temporada que ve. Eh, estàvem parlant, i jo deia, una de les situacions és la de Negredo. Eh, de Negredo ja se parla molt. Eh, de Negredo, encara que el club fa un temps sotobotxe, alguna veu del club deia Negredo és millor pedre que més pedre i si en un moment hi ha alguna oferta igual el comprem i se llevem de damunt encara que se prega diners ara el club eh, la postura oficial és que Negredo no se va vendre hi ha dos persones encabotades en que la cosa de Negredo és que ve que són fonamentalment Amadeu Salvo i, i Rufete no, el que ells pensen i tenen la seva lògica uh mhm. -huh. que fent la pretemporada com toca a més de més agarrant-ho en temps en tota aquesta pressió que ha passat pues que d'alguna manera és molt utilitzable. Jo penso que no pot desaparèixer totes les virtuts que té. No. Està clar que les aportacions no, de les seves virtuts si un jugador, han sigut mínimes. Si hi ha un sol jugador que no és triomfador de l'empatador del Bernabéu, per a mi, Ixe és Negredo. Home, està claríssim. Perquè la que tingué Negredo costant 27 dos, quilos, dos. les dos que tingué no les pot fallar en la vida. La segon... I si el València fa el tercer, fa el quart. Eh? La segon és el, el tercer gol que es fa en l'altre dia, que ja li pega a ell, com ell sap, i col·loca... És la mateixa posició, i va a, a l'àngul, i no... No mos dona eixa felicitat. La veritat és que la, <coughs> la situació de, de Negredo és... Eh Ojo, no tinc res en contra de negro, eh? Que, que, Home, que, falta, que, faltaria que més. Jo, jo tinc una cosa que m'ha decebut. I això és el que sí. tinc en contra d'ell. O sea, eh, eh, únicament això. El que passa és que, a ah, veure, no sé si jo vaig a parlar més de lo que toca, però les persones, eh, i els futbolistes també, val? són persones... Eh, són les persones en si i les seues circumstàncies. Les circumstàncies són fluctuants. Les circumstàncies sociofamiliars, inclús, també, són fluctuants. Val? En Cantinegre... Que en este cas són les que tinc un heredo. En, en que Negredo té una edat en la que a lo millor eh, pues ahí ja no, ja, ja, ja no vas pa amunt, perquè ja no vas pa amunt, val? però tampoc deus d'anar pa amunt. Correcte, val? En, i, i en Jaume coincideix que, eh, o sigui, a aquest tio no se li pot haver oblidat tot. A aquest tio li pegaves 28 balonades, les, les abaixava les 28, les xovava de cara, quan la play se feia fort, i se, i se, i se, sum, i se té, té condicions de gran futbolista, tio. Sí, eh, però jo un tio que m'ha costat 27 i demana alguna més que la baixe. Ja, Manolo, jo crec que s'ha fer-lo. S'ha fer-ho. No, que, no. Ho pense, s'ha fer Fer gols, home, però, però eh, tota la seva carrera s'ha fet. Pues, pues, eh, pues, pues a veure si aquestes circumstàncies fluctuants a les que estàvem fent referència pues permetixen que, que, pues que a lo millor si guany que ve, si és aixina al final, eh, si és aixina, pues permetixen que aquest futbolista rendisca com s'esperava ell. Jo jo personalment pense que quan un tio entra amb el peu en una entitat aixina és molt complicat i més en, en lo que pesen 26 quilates val? en el que pesen 27 quilates és preferible, pues, això mm. que estàs fent referència... Jo mal peu no crec que ens entra de negre del València. No, eh? no, no, entra, no entra de mal peu, però, però, però el regús que se va quedar en aquesta primera campanya de Negredo es, és, és positiu roïn, o negatiu. Roïn, hi ha roïn. Exemples, no hi ha exemples que estaven jugadors que estaven més, més que fora, com Piatti, ja ha tingut les oportunitats a base de moltes oportunitats i al final està aportant coses importants. Vull dir-te, el més motiu, pense que Negredo té totes les qualitats i la sapiència per si fa una pretemporada. Jo, si tinguera que prendre la decisió, en els diners que ha costat, que no se van a recuperar, perquè això sempre s'ha dit que aquest jugador no era per invertir, sinó per utilitzar-lo. Mhm, uh -huh, per tant, tens que utilitzar-lo sí o sí, i segur que la temporada que ve les coses seran més regulars i li trauràs un rendiment. Però, eh, vamos, jo si tinc que prendre la decisió, a, a, a mi lògicament no me van a preguntar. 12 i 46. Eh, fem una pausa per a la Publi i tornem d'acabar amb els gols, o sigui que serà una miqueta menor el temps d'este de últim tal de tertúlia. Per cert, eh, ho han donat els... Eh, jo m'ho temia, però ja sembla que va circulant per Madrid, crec que ho acaben donant els companys de Dondo Cero. Si el dimecres el CSD suspèn cautelarment la convocatòria de vaga Villar no va a enviar árbitres a Churá en primera División. 2 y 47. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? A torre venga. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja. Un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables. Un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja, junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Levante, el mercantil valenciano, le acerca la canción valenciana con el documental Pep Jimeno Botifarra, El Can de les Un recorrido por la historia de este cantador en busca de la música tradicional del pueblo valenciano. Un viaje para salvar dichas canciones del olvido. El próximo domingo 17 de mayo, por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia cada día más verde y accesible. Para ello, crearemos una red de paseos verdes, 16 jardines y el Parque de Benimamet. Ampliaremos el botánico y desarrollaremos un plan especial para vivero. Además, sumaremos 10.000 metros cuadrados de zona verde a la Devesa Albufera y 15.000 a la Marina Real. Y construiremos 100 kilómetros más de carril bici. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa. Vota Partido Popular. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49, que hi ha hagut més vagues, que estava eh, recordant-les. La d'àrbitres, hi ha una vaga d'àrbitres en la 97-98, Xularenes de segona B, <clears throat> eh, i hi ha una vaga en primera divisió en la temporada 83-84, si no recorde malament, en la qual el... se jugava un partit en Mestalla, eh, i el van ser jugar eh, contra l'Espanyol, li guanyà 4 o 5 a 0, ja recordo, 4 o 5 a 0, Però... on jugaven els estrangers que en aquell moment no estaven afiliats a AFE, i a més em, el València, l'únic jugador de la plantilla, de la primera plantilla que se votava la vaga, va ser Suso García Pitarch, fer un partidat contra l'Espanyol. Però l'Espanyol diu un equip que després d'ahir uns anys va ser un equip espectacular. Clar, Tot l'equip millor que han tingut els Sí, senyor. Estic eh, absolutament eh, eh, d'acord. Bueno, Teniu la sensació en algun moment de que el València se va cedir massa contra el Real Madrid? Acabar cedint massa a l'espenta del Madrid? Total. Jo ho he comentat abans. Uh mhm. -huh. eh, jo crec que la segona part del València decepciona. Hi ha un moment en el que el València està darrere, sap que té que aguantar les acomeses del Madrid i el que no ha de fer és eh, perdre la barbaritat de balons i de pilotes que va perdre en l'eixida a la contra. Parejo, eh, fonamentalment André Gómez, varen Pedre, Javi Fuego. El mig del camp del València se va caure a terra en la segona part i la contra, que molt que moltes vegades el València eh, la interpreta a la perfecció, la va mal interpretar. Se van errar passes curts, molt fàcils, en el moment en el València s'hi ha a la contra, i, a, i això va afavorir pues, que, el, que el Madrid acabarà raconant al, al València. I si quan eh, dones dos passes ben donats, pues, dalt, R. Negredo o R. Eh, Rodrigo de Pol en una acció en la que jo crec que abans qui R és Negredo, perquè en lloc d'encarar ell directament i d'arrencar i anar-se'n cap a sí, Casilla, frena, volteta. para, xira i la dona Negredo a eh, De Pol, que val, li la dona bé, però és aquesta acció jo crec que era de... De Negredo. De Negredo, però jo crec que en la segona part el València al mig del camp eh, el perd i els futbolistes jo... passen erren passes molt clars uh -huh. i mhm. molt fàcils. Però n'hi ha una, un antes i un després, i jo me refereixo que és que en la segona part quan el València està guanyant 1-2 és quan comença a totes les ocasions que després quan ja les perd és quan mos empaten jo crec que ahir sí que tenim un moment que el València torna a agarrar per lo menos aire aire i, i és veritat on tu dius que són 3-4 ocasions a última hora sí sí sí, sí, sí eh, justament Madrid quan, marca el 84 del 2 ja no podia més però sí que és cert que el 2 i tal com s'havia buidat el Madrid, jo me te dic una cosa, si València fa el 2-3, fa el 2-4. No, no, entonces estava clar, però, però no si se fa... Si fa el 2-3, fa el 2-4. No se fa, no i, i, i, escolta, i l'última jugada, mm. eh, pues l'àrbit pita i tal, igual, que si Pepe que és igual, i jo dic, ja estem allí. Correcte, l'últim correr. Eh, senyors, el diumenge ve el Celta. Mm, ve faríem en no refiar-se perquè el Celta ahir, en vuit països... Cas, és que abans se m'oblida, ja ara m'acaba de recordar. Pues... Al voltant de Negredo, estic d'acord en tot el que comentava Jaume, de que és un futbolista... Ja està l'alemà, eh, Salva? De que és un, <laughs> que és un futbolista molt, molt aprofitable i que amb una, tempo, ah, que, i que amb una pretemporada, perdó, en condicions, pues un futbolista, per a mi, imparable, top, de lo millor que hi ha. Mm. Però jo no descarte que en qualsevol moment... Eh, el València treballa estretament amb, amb Jorge Méndez i Méndez fa màgia en determinats futbolistes. Màgia sí, però que no t'envien el demés de Benfica com si fos una figura que és un bon jugador, però no el jugador pa que deslumbre. Sí, però tu ja pagat 25 quilates per Enzo. Preu fora de mercat per Enzo ah, Pérez. Per això t'he dit. Méndez pot fer màgia, el que vol dir Méndez treballa habitualment en el City treballa habitualment en el Mónaco en el Chelsea en el Madrid, en el Manchester en els més grans i en qualsevol moment pot haver-hi un cambalatge de futbolistes oh, sí. que possibilite que el València de repent no tinga l'obligatorietat que ja veurem o tinga l'obligatorietat però després per, de pagar per, a Negredo per, eh, jo, eh, les clàusules d'escape encara que el club, el club diu que no hi ha clàusules d'escape jo en aquestes situacions... Jo no crec que n'hi hagi tontos de que tenien llogat una cosa i ben com ha funcionat aquesta temporada que el City vulgui d'alguna manera lliurar-se o, o perdonar-nos-ho. Eh, sí, però Mendes li pot enviar un altre futbolista. Ahir, ahir, no, ja va... A, a, ahir es que unes declaracions, o el dissabte es que unes declaracions de Manuel Pellegrini diguen que ell no haguera deixat eixir a Negredo, però és qui és, que és Negredo qui li diu que té un problema personal i que vol eixir del City. Per tant, eh, ja veurem què passa si al final de temporada. Jo no donaria cap circumstància ni per oberta ni per tancada, perquè jo crec que la realitat dels contractes és que ens conten una cosa i després d'ahir, a lo que sigui la realitat, crec que no ho sabem Però ningú. també lo de Portugal, que ja mos estan col·locant un determinat jugador des del principi de temporada. Però perquè estan pagant-los. S'està pagant molt car qualsevol futbolista que és del Benfica, Jaume, sí o no? Bé, doncs pues fem raó. Rodrigo s'ha pagat caríssim. Claro. De tots, excepte André, que ha explotat eh. així perquè abans no, no, no. en Portugal dien però bueno, I te vaig a una cosa, i te dies... vaig a dir una cosa Andrés, les últimes jornades ha perdut prou de gas sí, eh? estic d'acord, i a més un futbolista això, que me pareix formidable però, sí. el problema d'on ve i és un problema de... físic, tu, tu físic... ho comentaves l'altre dia fora de mi que m'ho comentaves i cada volta té més raó sí. però hi ha una línia de crèdit, ja que treballa hi ha una línia de crèdit cap al Benfica brutal Eh, Més és comprar el Benfica i acabes antes. Celta, el diumenge en Mestalla. Bé faríem de no refiar-se. El Celta en 8 baixes, li empata al Sevilla i no li guanya de milagre. I, no. i Chua Bonico. I Chua, Chua i Bonico. Millor dit, Chua, Bonico, Bonico juga totes les toches de Sí, bonico, Chua totes les toches de dilluns. els <laughs> així en la, en la tertulia. Molt, lo que estàs dient, tens molta raó i és dels equipos... Cuidado en el Celta! Perquè va vindre així sense una obligació de res i va jugar al futbol com li agrada Jaume, i, i que, i que, la, i que el, el puesto set no, encara no, està viu. Però eh, escolta, el, i no, no el i el, el puesto set, lo normal és que, és que no en Europa. Que ahir no jugaren, que tenen molta categoria i demà se vas tindre. Ah. Bueno, hermano... El... Que guanya el València directament li afavorís en que... El Sevilla ahir també és cert, va, per, va, va presentar un equip on no hi ha <laughs> habituals, tampoc. Correcte. Però igual té, però sóc que jugava un altre... Ah, sí, estic d'acord, estic d'acord. Si, si em deixeu, puc contar una cosa molt ràpida? Sí. No. Que se'n recordeu fa uns anys que, que el València ha a un partit de Copa para Caldo? Sí, clar. Eh, eh, M'enviarà el diari i aprofitir aquest viatge per fer, anar on d'arribi i fer un reportatge dels orígens d'Emerital, acabava de firmar mm -hmm. Emerital. Si que faltes un pare... I estiguin els pares i me tracta això home de categoria. Un abraç a Unai i a la mare, que també és un és que Unai, independentment de que tu tinguis ara més el que és, un tio com a persona fenomenal. Una altra cosa és que després... A mi, ix, ix, ix, i d'ací pues, l'acompanyem en moments difícils. Ho sent, tio, me sap mal, nano. Perfecte. 12 i 56, deia, mal faríem en refiar-se en el Celta. A més, que el València li guanya al Celta li afavorís. Per què? Perquè si el Màlaga en l'última jornada encara té possibilitats d'arribar a la a plaça. El València va estar molt pendent perquè si el Màlaga eh, és el que ha d'apretar-li el Sevilla, és bo que se jugui alguna cosa. Lo millor d'aquestes jornades és això que estem fent ara el que sí, se juga un, l'altre, el que influeix sí, el marcador, l'altre d'allà... Jo, no, jo, no faig més que retirar en les cases d'apostes en partits de tercera <laughs> i de segon ve a veure si agarra una mosca per ahí, bam, i, va, i, va, i, i pega alguna pardala. Pues la cosa del calendari eh, té per a pegar-hi dos voltes. El que passa és que, a més a més de Ferto Peugeot, el València va marcar dos gols de Bernabéu i en tornarà a reviure-los com fem cada dilluns. Xavi Martí, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vicent Linares, moltíssimes gràcies. Un plaer. Folgado, moltes gràcies. Un plaer, adeu. Senyors, eh, doncs amb els eh, gols del València en el Bernabéu. Ja sabeu, demà dos i mitja al Supermurciélago amb la tele i en la ràdio. I en la ràdio, a les 11 i mitja, torna Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. como Bueno, pero también en saque central. O oh, también per pilota una miqueta cap a l'esquerra. L'envia per a José Luis Gallà. José Luis Gallà contra la pilota. Ah, bueno, que fa Gallà. Gallà que la pot centrar per a Paco Alcácer. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 哎呀。 Pero José Luis Gallá pero al valencianista fins al 2020, que penja la pilota al primer pal, a la sorpresa, a la aparición a la irrupción de Paco Alcácer, que fica al peu y envía la pilota lluny de la base Casillas,

gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, señal, ¡Ira! y fuera. La novela. 97.